Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Yine birlikteyiz ee, bir cuma günü. E, bugün kendi kendini yeterliliği temel alan, e, doğa gözlemi ve doğayla işbirliği, sürdürülebilirliği temel alan e, permakültür hareketinden söz edeceğiz. Dünyanın hemen her ülkesinde giderek yaygınlaşan bir hareket permakültür. Bundan iki yıl önce e, Permakültür Hareketi'nin e, yaratıcısı e, Bill Mollison ve e, Jeff Lout'ın e, Permakültür Tasarım e, Sertifikası kursu vermişti İstanbul'da. Ben de katılma şansı elde etmiştim. O zaman e, bugün konuğum olan sevgili Mustafa Bakır, Permakültür Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden. E, hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Ve Ramiz Kent, e, hoş geldin. Hello everyone. <laughs> E, hi. Ee, Ramis Kent ve e, Ramis Kent e, e, Somali'de, Kuzey Somali'de e, çok önemli permakültür çalışmaları yapılıyor ve e, yeryüzünün onarımı konusunda e, çalışmaları var. E, dünyanın çeşitli yerlerinde de aslında permakültür çalışmaları yaptı. E, Ramis Kent ve e, Mustafa Bakır e, önümüzdeki 12 gün yarından başlayarak Kadir Has Üniversitesi'nde permakültür tasarım sertifikası kursu verecek. Ardından e, Akdeniz e, Bölgesel Permakültür Konferansı olacak olacak ve onun ardından da 14 Temmuz'da ve onun ardından da 17-21 Temmuz tarihleri arasında e, Akdeniz Bölgesel Permakültür Buluşması olacak Marmariç e, te Marmariç Bayındır, İzmir Bayındır'da bununla ilgili bilgiyi e, programın sonunda web sayfasını vererek de size ileteceğiz. Mustafa, e, ilk önce e, ben Ramiz'e sormak istiyorum. E, permakültür tasarımı bugün sürdürülebilir kalkınmayla bir şekilde sürdürülebilir kalkınmadan söz ediliyor. Sürdürülebilirlik üzerinden söz ediliyor. Permakültür sürdürülebilirlik ve kendi kendine yeterlilikten söz ediyor. Ee, sürdürülebilirlik de kalkınma yan yana ee, bir şekilde aslında bence anılmaması gereken iki terim. Çünkü kalkınma dendiğinde e, bir şekilde büyüme de söz konusu oldu, oluyor. Permakültür sürdürülebilirliğe ve kendi kendine yeterliliğe nasıl bakıyor? Okay, she she wants to ask you the question about nowadays it's being talked um, in many circles. Uh, this thing, sustainable development, and as as we know, permaculture, the system permaculture, has sustainability at its core. And how do those concepts fit together? And I'm actually thinking, is it is it possible to have a sustainable development? Because development uh, inherently means growth. So what what what do you have to say on that? Well, I, I think that there, it's a it's a really important question to answer, and I think there has to be a delineation between things that are sustainable and things that are, are regenerative, and I think they're often confused for being one another, uh, they're, being being the, the same. Um, I think su- sustainability uh, suggests something that is um, relatively static. It's like kind of, kind of something that just keeps up. It's just keeping up. You know, it's just keeping pace. It's like the almost like the hamster on the on the wheel in a cage. You know, they're not really <laughs> they're just sort of uh, you know kind of running in place. Um, whereas something that's regenerative um, uh, sort of is, is, is accumulating or, or, or, or, building up a, a bank of resources, if you will. And if, if, you, if you look at how natural systems work, uh, they're all they're always regenerating themselves, and if they and if they're working optimally, they're actually um, developing a, a, a, surplus, if you will. If you look at the way um, soil is formed, for example, um, uh, in in places where you had a lot of um, uh, livestock, for example, if you go to the United States, in the Midwest, you had um, we used to have tens of millions of buffalo before they had been wiped out uh, with um, with the, uh, the the arrival of, of European uh, settlement. Uh, actually, this this action of the of the buffalo and migrating and and and, um, and uh, uh, grazing had f- caused the the Great Plains states to to have some of the deepest topsoil in the world so that that is a, a bank of, of fertility that we've been living off of, and, and it's not not only in, in the United States, but it, but but throughout the world, every continent has an example of this. Um, that's a bank of fertility that we've been pretty much um, withdrawing upon for for for years. So we we we'd like to, I think, in permaculture design, model systems that that sort of operate on the same principle, where where we're trying to develop things that regenerate and and build surpluses rather than just kind of keep pace with with usage. Uh, so that that that is the way natural systems um, operate. Is that they they're they're actually these these regenerative, um, uh, constantly renewing um, uh, arrangements, uh, and and that's what we're, we're, just simply trying to copy that. Evet. yetişmeye çalışacağım <laughs> içeriye. tamam. notlarımı tutuyorum bir yandan. Evet. E, Ramis özet olarak söylemek gerekirse şunları vurguladı bu sorunun üzerine. e, burada sürdürülebilirlikle kendi kendini yenileme veyahut da çoğaltma, arttırma e, arasında bir e, arasındaki olan farkı çok net vurgulamak gerekiyor dedi. Sürdürülebilirlik genellikle idare etme, yetişmeye çalışma. Aslında e, bir e, laboratuvarda o kendi tekerinin içine dönen fare gibi tanımlayabileceğimizi söyledi. Ve bunun karşılığında kendi kendini yenileyen veya arttıran, çoğalan sistemler rejeneratif diye de çevir, çevirebileceğimiz sistemlerde aslında bir kaynak fazlalaşması, biriktirme, genleşme gibi bir durum söz konusu. Ve doğal sistemlerin aslında sürekli yaptığı şey bu. Ve buradan artı değer elde edebiliyoruz. E, idare etmek, tüketime yetişmek, onu hı hı. onun açığını kapatmaya çalışmaktansa doğal sistemlerde olduğu gibi e, bolca fazla üretmekten bahsediyoruz. Ve aslında benim geldiğim memlekete bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız e, beyaz adam yerleşmeden önce onlarca milyon e, bizon geziniyordu. E, bu e, ova veyahut da düzlük olan e, eyaletlerde ve bu gezinmenin sonucunda belki de dünyada oluşmuş olan en derin üst topraklara sahip olduk. Ve onları yok edip de orada tarıma geçtiğimizden beri de bu bu banka hesabından tüketmeye devam ediyoruz. Ve böyle baktığımız zaman aslında permakültür tasarımında da buna odaklanıyoruz biz. Yani rejeneratif olana, sürdürülebilir olmaktan öteye geçene, yani baş etmeye çalışmaktan ziyade bolluğa adım atmaya odaklanıyoruz. Ee, ve, ve ve bu yüzden de yaptığımız iş sürdürülebilirlik kapsamının da ötesine geçmiş oluyor. Evet ee, yani daha fazla istemek değil aslında yeterince istemekten bahsediyoruz öyle mi? daha fazla istedikçe çünkü bir şekilde e, e, doğanın verebileceğinden ve kapasitesinden çok daha fazlasını istemiş oluyoruz. Halbuki doğaya verdiğimiz kadar almayı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor herhalde. Okay, so you just mentioned, I, I just need to translate this to you as well rather than just answer, <laughs> answer it straight. Um, you're saying so we're actually also looking at not wanting more and actually giving back at least as much as we take from nature. Just just to, to be keeping that, that regenerative thing going as well, aren't we? That's true. I, I, think one of the one of the problems is, and I, and I think the the biggest obstacle to people really understanding uh, the concept properly is um, it, it's not a physical one. It's a, it's a it's a mental one. It's it's understanding the idea, and I think our place, kind of uh, the place of the human being, and how they function within within that structure. It's it's being able to position ourselves properly within that arrangement. We're not separate from it. We're we're a part of it. And if we operate outside of the confines of how um, the the the world actually functions, not the way we think it functions, <laughs> the way it actually functions, then then that's where the problems are created. So I, I think that's a really important realization: is that every problem that we find ourselves having to deal with those are those problems have actually been designed. Like we we've actually created the structures that have created our own problems. So they don't have to exist. They exist because we made them. And and our our making our creating those problems is a product of our of our misunderstanding of how the phenomenal world, how the natural world works, and then how and, and also how we operate within the context of that natural world. And that's a that's a very important idea to understand. Is that we we don't things don't have to be the the way that we've we've been experiencing them. That if if we just allow ourselves to think a little differently and look at the world through a different lens, uh, through a different vantage point, then then I think we find a very different picture emerges, and then we can figure out other courses of action uh, to take in order to more to act more wisely and more more intelligently uh, uh in the world. Evet. Ee, Rami şunu anlatıyor. Aslında burada odaklanmamız gereken fiziksel bir sınırlama değil çoğunlukla. Hı hı. Fiziksel olarak neyin mümkün olduğu konusundan ziyade aslında zihinsel olarak bizim neyi kabul etmemiz veya dünyayı nasıl gördüğümüzle ilgili bir sorun yaşıyoruz insanlık olarak diyor genellikle. Ve böyle baktığımız zaman da aslında yaşadığımız sorun kendimizi olup bitenle, doğal olanla, kendiliğinden var olanın içinde konumlandırma sorunu yaşamamıza bağlıyor. Ve e, etrafımıza baktığımız zaman işlerin nasıl yürüdüğü, doğanın nasıl işlediğini fark etmekten, nasıl işle, işlediğini düşündüğümüz üzerine e, saplanmaktan değil. Çünkü aslında e, doğanın işleyişinin e, zannettiğimiz şey olmadığını fark ettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. <laughs> Ve onu olduğu gibi kabul edip e, buna göre yol çizebilirsek, buna göre yol çizmeyi en azından bir, birkaç adım geri adıp şöyle bir bakıp her şeyi olduğu gibi, varoluşu olduğu gibi kabul edip kendi yerimizi de onun içinde görebilirsek o zaman çok farklı yollara gidebiliriz. Yani aslında sıkıntımız fiziksel bir sınırlama değil. Çoğunlukla yarattığımız şey kendimize zihinsel bir sınırlama şu anda. Ve etrafımızda şu anda sorun olarak gördüğümüz veya uygarlığımızın karşı karşıya olduğu sorunlar olarak gördüğümüz şeyler e, bizim tasarladığımız sorunlar aslında. Kendi yarattığımız. Bambaşka bir varoluş mümkün. Ben kendi deneyimimden bir şey Lütfen. ekleyebilirim buraya. Ee, en son e, Bayramiç'te, e, Bayramiç Yeniköy'deki e, oluşumda bir kurs yaptık. E, Penny Hoca gelmişti. Penny Livingston E, şeyden San Francisco'dan. Ve onların enstitüsünü kurdukları yerde, onlar enstitüyü kurmadan kısa bir süre önce e, bir milli park alanı ilan edilmiş. Ve milli park alanı ilan edilir, edilir edilmez hemen o e, onların bulunduğu yerin yan tarafında bir koyda e, Amerika Kızılderililer diyeceğim veyahut da Amerika, Kuze, Kuzey Amerika <laughs> yerlileri diyelim. Kuzey Amerika yerlerinin e, kuşaklar boyunca deniz tarağı ile ilgili bir ilişkileri var. Deniz tarağı hasadı diyorlar oradaki koydan. Ve elbette ki e, Milli Park'ın e, sorumluları, bilim adamları, işte mühendisler Diyorlar ki e, artık bunu buradan hasil edemezsiniz. Burası milli park ilan edildi. Kızılderililer de onlara e, kendi dillerince anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki eğer biz onları gidip toplamazsak onlar orada olmaz ki diyorlar. Ve ya hay Allah şu cahil adamlara bakın işte doğayla ilgili hiçbir şey bilmiyor diye düşünüp adamlar elinin tersiyle itiyorlar ve yasaklanıyor. Hı hı. Birkaç sene sonra artık deniz tarağı çıkmıyor oradan. Evet. Şimdi elbette ki Kızılderililer orada biz onları toplamazsak geri gelmez dedikleri zaman kendi anlayışlarından bu konuştukları adamların bunu anlayacağını düşünüyorlar. Ama dünyaya çok başka bir zihinsel kalıp içinden baktıkları için bu adamlar onu tanıyamamış durumdalar. Kızılderililerin de eksiği bu. Bu adamlara başka bir dille anlatmak gerekiyor bu işleri. Ve evet. permakültürde aslında yaptığımız bir çevirmenlik bizim. Anlamaya alışkın olmadığımız, çocukluktan beri öğrenmediğimiz kodlamaları unuttuğumuz belki. Unuttuğumuz belki de ve kuşaklar içinde kaybettiğimiz kodlamaları tekrardan anladığımız bilimsel dilde anlatma çabası aslında. E, çok sonunu getireyim hikayenin. Çok e, iyi Hı-hı. bitiyor. Ve e, aslında Kızılderililer orada toplarken o deniz taraklarını e, bir, bir yönetim de yapıyorlar. Çok sıkışmış olan yerleri açıyorlar. Yani bir bahçıvanlık yapıyorlar aslında. Ve Penny Hoca yaşlı Kızılderililerden birisine konuştuğu zaman ya eski buraya ilk gelen e, Batılıların işte şey beyazların e, seyyahların işte güncelerinde yazılanları okuyoruz. Çok şaşırıyoruz. Geldiklerinde gökyüzü kuştan geçilmiyormuş. Dereye elinizi daldırsanız iki balığı birden avucunuzu sıktığın zaman yakın, o, o derece bir bereket ve bolluk varmış. Nasıl yok etmişiz aman aman diye e, yakınırken yaşlı adam diyor ki ya o bolluğun kendiliğinden olduğunu mu zannediyorsunuz siz? <laughs> Tabi beyaz adam tarımsal anlayışıyla gördüğü şeyi vahşi doğa zannettiği için çok geniş bir alanda çok az sayıda insan tarafından yönetilen ve aynı zamanda aslında çok geniş farklı bir anlayışta bir tarımsal düzen olduğunu, berekete dayalı bir tarımsal düzen olduğunu anlayamıyorlar. Ve kendi değerlendirmelerine göre orası vahşi doğa. Halbuki Kızılderililer de şu anda söylüyor ki yaşlıları orası aslında vahşi doğa değildi. Biz orayı yönetiyorduk. Evet. Ve bu izleri artık permakültürcüler de başka konu, bu konularla ilgilenen insanlar da dünyanın birçok yerinde görmeye başladılar. Aslında bir e, doğa arkeolojisi veyahut da tarımsal arkeoloji diyebiliriz buna. Yeni yeni daha batı bilimsel anlayışı, indirgemeci bilimsel anlayış bunları yeni yeni tanımaya ve anlamaya başladı. Ve henüz daha e, çoğaltacak ve e, örnek alıp yenisini üretebilecek şeye de ulaşmadı. Permakültür en önemli çabalardan bir tanesi bu konuda. Evet bu konuda evet he, e, hepimizin bir çevirmenliğe ihtiyacı olduğu kesin. <laughs> E, gerçekten de... E, verimlilikle bereket arasındaki o farkı anlayabilmek gerekiyor galiba. Hani evet. Hani ekonominin tanıdığı verimlilik değil aslında aslında olan bereket senin de dediğin gibi. Çok kısa bir müzik arası vereceğiz. Tamam. Ee, Fora Bandit yeni bir grup. Mandolonçelle, bağlama ve perküsyonla Pur adlı şarkıyı çalacaklar bize. The final violence call The man Jean-Paul, j'ai des porteurs Les aspirés tirent le port The violence call The man Jean-Paul, j'ai des porteurs Les aspirés tirent le port The Tampour adlı şarkıyı dinledik. E, permakültür uzmanı, permakültür tasarım uzmanı Ramiz Kent'le söyleşimize devam ediyoruz. Sevgili Mustafa Bakır, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden bize söyleşimizde yardımcı oluyor ve bize güzel bilgiler veriyor, katkıda bulunuyor. E, ben Ramiz'e Mustafa... E, biraz önce söylediğin bu bereket konusunu hayatlarımıza nasıl yansıtacağız? Yani bunu somutta nasıl gerçekleştirebiliriz? Tasarım sertifikası kursunda tabii bunu anlatıyorsunuz biliyorum ama e, kısaca acaba bize hmm. bir özet yapabilir mi? So I know that you, you guys talk about how to do all this stuff in the permaculture design certificate course. But this concept of baraka that we're talking about, how do we actually do it in a very like concise, if you can, um, way? <laughs> Well, I think in terms of the the theme of of at least the the, the, the type of action that should be taken, it's it's using human intelligence. It's using the the, the, the, the human capacity to know things and to understand things, applying that to understanding how the natural world works and then deciding to work with it rather than against it. So then once you've sort of made that um, a, a clear goal, and and the, the principle upon which you're going to work. Then it's devising again the, the strategies and the techniques that will allow that goal to be achieved. And so, in in recent years, um, there have been a number of techniques and strategies that have been created. Um, permaculture being one of them. Um, there are things like uh, what's called keyline design, which is um, you know which a way of uh, re- rehydrating landscapes that have become very dry. Uh, there's uh, holistic management, which is a, a very um, uh, intelligent way of um, of, of um, managing livestock and grazing uh, in a manner that allows for land to be regenerated. Um, there's carbon farming, there's uh, biological farming or natural farming, there's um, pasture grazing, there's uh, silvopasture systems. It, these are all um, uh, things that have been developed in, in recent years that actually model uh, a number of old systems. And, and you know, Mustafa, you were saying at the break, talking about how Native Americans had um, ap- applied these understandings because they did have this idea of of um, of of planning things for seven generations, you know, down down the line from from the current generation. So uh, uh they they were able, given that that operating principle, that goal in mind, that they wanted to develop their surroundings to be able to sustain the seven generations that we're going to follow, then you're going to be put yourself in a position where you are going to have that accumulative uh, uh, gathering of resources rather than the disaccumulative uh, or degenerating resource base that we now have with the systems that we've come up with. So it, it, it's it's just number one again identifying the goal, developing technique and strategy to achieve the goal, and then just and then just getting down to business and just doing it. Evet. Ee, aslında e, baktığımız zaman iş e, insan bilincine veyahut da insan kavrayışına kalıyor. Yani bilmek, doğanın nasıl işlediğini bilmek, gözlemleyebilmek, anlamak ve anladıktan sonra da bunu nasıl bir uygulamaya çevirebiliriz'e bakmak. Ve e, ve bu da şu demek oluyor aslında. Anladığımız zaman ona karşı rekabet etmek veyahut da ona karşı direnmekten ziyade doğayla birlikte çalışmayı becerebilmekle ilgili bir şey. Ve son yıllarda çok fazla e, bu konuyla ilgili yani doğaya karşı değil de doğayla birlikte çalışmak, doğayla mücadele etmekten ziyade onu da yanımıza alıp biz de onun yanına katılıp e, o bolluğa doğru gitmenin birçok farklı yöntemi e, çıktı dünyanın farklı yerlerinden. Bunların başlıcaları tabii ki bir tanesi permakültür, kültür. Diğeri e, key line design e, İngilizce ismi Keyline Design olan Türkçe'de kabaca e, çevirme yapmak gerekirse e, dönüm hattı tasarımı diyoruz biz buna kurslarda. O şekilde anlatıyoruz. Hı hı. E, bütüncül yönetim, holistic management. Bu da Güney Afrika'dan çıkan bir yöntem ve aslında e, küçük baş sistemlerinin doğayı yıpratmaktan ziyade doğayı zenginleştirerek ürün vermesinin yöntemini anlatılıyor ve başka alanları da sıçrıyor tabii. Karbon tarımı, e, ormanlı otlatma veyahut da mera sistemleri hı hı. veyahut da e, Mustafa'nın işte e, arada konuştuğumuz daha önceki bölümde bahsettiği ve bana da Türk, e, Türkçe söylediğini İngilizceye çevirdiği e, eski sistemler e, kabile toplumlarının uyguladığı sistemler mesela Amerika'daki e, hı hı. Kuzey Amerika yerlerinin uyguladığı eski sistemleri tekrardan gözden geçirip onları günümüzdeki e, yöntemlerimize katmak gibi şeylerden bahsetti ve ee, onların uygulamalarına baktığımız zaman tabii yedi kuşak ötesini düşünüyorlardı. <laughs> yedi kuşak ötesinin de bulundukları çevrede e, yaşayabilmesi için e, ne yapması gerektiğini biliyordu adamlar. Ve bu aslında biriktiren, çoğaltan bir sistem kurmak gerektiriyordu. E, doğayı yağmalayan bir sistemden ziyade. E, ve yapmamız gereken şey amacı belirleyip, yöntemleri gözlemleyip harekete geçmek. Bu kadar basit aslında. Evet. Çok teşekkürler. Ben programı kapatmadan önce permakültür tasarımının e, e, kentten kırsala, köyden bir balkon bahçesine kadar, balkonun daki saksıya kadar her yerde uygulanabileceğini bir şekilde söylemek istiyorum. E, zaten permakültür tasarım sertifikası kursunda da bu bolluğa nasıl gidebilirizin yolları gösteriliyor. Gıda, evet. enerji ve e, diğer barınak pek çok alanda. Biz istemediklerimize odaklanmaktan ziyade istediklerimize odaklanıp bunları eh, bütün canlılara ve diğer insanlara fayda sağlayacak şekilde nasıl becerebileceğimizin e, kursunu veriyoruz aslında. Çok teşekkürler Mustafa Bakır. Çok teşekkürler Ramiz Kent. Daha fazla bilgiyi http permakültürturkey.org ya da www 2012.com adreslerinden evet, alabilirsiniz. Doğrudur, doğrudur. Çok teşekkürler tekrar. Evet, evet hepinize iyi hafta sonları. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi.